Glavne teze te teme smo napisali ovdje na tabli. Pa ćemo ići redoslijedom kako je napisano. Prvo, razlozi, povodi, potreba govore, govora o ovoj temi. Naravno, govorimo o Idišu, Isilu, Daišu, Deule Islamije, hilafe ili kako je kako sami sebe ili drugi ih nazivaju već. Zašto ima potrebu govoriti o ovoj temi? Prije svega zato što je to jedna od najaktuelnijih tema zadnje dvije, tri godine u svijetu. Što je pojava te skupine, te države izazvala toliku pozornost kako u islamskom, tako i u neislamskom svijetu. Sa druge strane, potreba govora o toj skupini ili državi se ogledaju tome što se ta skupina, ta država poziva na primjenu šerijata, na jednu svetu, veliku, krupnu stvar u islamu, to je hilafet, pozivaju se na džihad, na ponos islama i sve i, i sva druga značenja koja su nama draga i mila. od razloga potrebe govora o toj temi je između ostalog i to što su svi protiv njih. Mislim na, na države. Također, ono što je najbitnije vezano za nas i za našu sredinu, potreba govora o temi je zbog toga što mnoga omladina u našim krajevima, a i širom svijeta, što gaji određene simpatije, naklonost, ljubav, navijački odnos prema toj državi, prema toj skupini. Potreba govora o toj temi se ogleda i sa strane opasnosti onog sa čime su oni došli. Opasnosti za vjeru jednog muslimana. Znači, nije mi namjera da govorim večeras o toj državi zato što je Amerika ne voli, zato što se Rusija protiv nje bori, zato što se čitav arapski svijet okrenuo protiv nje i tome slično. Kako bi neko rekao, jel, evo, pijunski pristup, klasični, obični ovoj temi koji je poznat danas u svijetu gdje se kaže za te ljude, za tu skupinu da su oni, nemaju veze sa islamom, da su ovakvi, da su onako. Nim namjera da, te, da sa te strane prilazim. Molim Allah Žešanu, će da govor o njoj bude zaista sa insafom, sa pravednošću, e, sa onim što zaslužuju da se opišu u kontekstu šerijaskog stava i stvarnosti onoga na čemu jesu. Govoriti o ovoj temi je također bitno zbog toga što bi svaki musliman zbog e, zbog osjetljivosti ove teme, zbog njene aktuelnosti i zbog njene prisutnosti u našem životu, trebao bi da ima određen formiran stav prema njima. Da se ne bi jedan dan budio sa ljubavlju naklonošću, a drugi put sa čuđenjem, mržnjom i neprihvatljivošću i tako iz dana u dan. I ovako mogli bi nabrajati znači, na desetine i desetine razloga zašto ima potrebe da se govori o toj temi. Andalusam Andalusam Andalusam